Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu İshəq Səd ibn Əbi Vaqqasdır radiyallahu anh. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. O da zəngin, həm də çox səxavətli insan olmuşdur. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona belə buyurmuşdu. Sən Allahın üzünü diləyərək xərclədiyin sədəqənin Hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmanın belə əvəzini mütləq alacaqsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tövsiyəsindən sonra bu sahabə son nəfəsinədək öz malını fağır fuqaraya, yetimlərə və miskinlərə paylamışdır. Onun həyat yoluna baxsanız, nə cür kasıb olduğunu görsəniz, bunu başa düşəcəksiniz. Rəvayət edilir ki, Səad ibn Vakkas radiyallahu Məkkədə ikən, Məkkənin fəthi zamanı ağır xəstələnib yatağa düşmüş və öləcəyini güman etmiş. Nəhayət, Rasulullah s.a.v. ona baş çəkməyə gəldikdə o demişdir. Mənim çoxlu mal dövlətim var. Mən malımın hamısını Allah yolunda vəsiyyət edə bilərəmmi? Hamısını təsəvvür edirsinizmi, qardaşlar? varisinə belə heç nə saxlamaq istəmir. Lakin hər kəsə öz haqqını verən İslam şəriəti buna yol vermir. Belə ki, varislərin də malda haqqı vardır. Sonra o malının üçdə ikisini sədəqə vermək istəyir. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna da izin vermir. Sonra o malının yarısını sədəqə vermək istəyir. Lakin yenə ona yox savabı verir. Sonra o malının üçdə birini sədəqə etmək istəyir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Üçdə birini verə bilərsən. Lakin üçdə biri də çoxdur. Şübhəsiz ki, malından verdiyin hər bir şey sədəqə sayılır. Ailən üçün xərclədiklərin də sədəqədir. Zövcənin sənin yeməyindən yediyi də sədəqədir. Sənin üçün varislərini zəngin qoyub getməyin, onları kasıb və dilənçi alanda qoyub getməkdən daha xeyirlidir. Bu sahabənin də fəzilətinə dair ayrıca hədislər varid olmuşdur. Bu həmin sahabədir ki, Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona vur onları, atam anam sənə qurban demiş. O da ömrü boyu bu sözlə fəxr etmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun xətrini olduqca çox istəyirdi. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə birlikdə bir məclisdə ikən uzaqdan Səadin gəldiyini görüb dedi, bu mənim dayımdır. Göstərin görüm hansı birinizin belə dayısı var. Tərçənd Səad radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dayısı deyildi. Yaşda ondan kiçik idi. Lakin dahi qədər ona əziz idi. Bir zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun üçün dua edib demişdi. Allahım, Saat nə vaxt sənə dua etsə onun duasını qəbul et. Bu fəziləti Allah Teala bu sahabədən başqa heç kəsə nəsib eləməyib. Bundan sonra saat nə vaxt dua etmişdirsə, duası qəbul olmuşdur. Bir zaman Saad radiyallahu anh ona iftira yaxan xavaricilərdən birinə dua edir. Əleyhinə dua edir. Deyir, Allahım, Əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, üstəlik bunu özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onda onun ömrünü uzat, yoxsulluğunu artır və onu bəlalara düçar et. Uca Allah Səadin duasını qəbul etdi. Sonralar həmin adamdan onun halı barədə soruşanda deyərdi, mən başı bəlalı bir qocayam, məni Səadin bədduası tutur. Hədisin ravisi Abdülmalik demişdir. Sonralar mən o adamı gördüm. O qədər qozalmışdı ki, qaşları gözlərinin üstünə düşmüşdü. Özü də küçələrdə cariyələrə əl atırdı. Həmsinin rəvayət edilir ki, bir gün Sa'd ibn Əbvəqqas radiyallahu anh xavarizlərdən birinin əlini Talhəni və Zubeyri söydüyünü eşitdi və ona bu yaramaz işdən əl çəkməyi buyurdu. Adam yenə onları söyməyə davam etdi. Onda Səad dedi, elə eləmə ki, sənin əleyhinə dua edin. Adam isteyizə elə ona dedi, yoxsa məni təhdid edirsən? Olmaya sən Peyğəmbərsən? Onda Səad gedib dəstəmaz aldı və iki rükət namaz qıldı. Sonra əllərini göyə qaldırıb dedi, Allahım, sən şahidsən ki, bu adam sənin əzəldən özlərinə ən gözəl aqibət yazdığın sahabələri söyür. Və bu yaramaz əməli ilə səni qəzəbə gətirir. Elə isə ona öz gücünü göstər və bunu başqalarına ibrət et. Çox keçmədən yaxınlıqdakı həyətlərdən birində olan erkək dəvə çəpəri qırıb həmin adamın üstünə zümdü və onu ayağının altına alıb ölənə dək tapdaladı. Həmçinin rəvayət edilir ki, Qadisiyyə döyüşündə fasiqlərdən biri Səadi çox pis təhqir etdi. Onda Səad dua edir dedi, Allahım, məni onun dilindən və əlindən qoru. Elə həmin döyüşdə adamın dilinə ox batdı. Ömrü boyu lal qaldı. Və əli kəsildi. Həmsinin Rəvayət edilir ki, Səid ibn Museyib rahimahullah demişdir. Bir gün mən Səd ibn Əbi Vaqqasla bazarda ikən Həris ibn Bərsa adlı birisi onun yanına gəlib dedi. Ey Əbu İshaq, indizə mən Mərvanın yanındaydım. Onun belə dediyini eşitdim. Bu mal dövlət hamısı bizimdir. Və biz ondan ancaq istədiyimiz adamlara veririk. Onda Səad Mərvanın yanına gəlib dedi. Ey Mərvan, istəyirsənsə, əllərimi qaldırım, dua edin. Allah bu malların kimə məxsus olduğunu göstərsin. Mərvan dərhal qalxıb taxtından aşağı indi və dedi, Dua etməyə lüzum yoxdur, ey Əbu İshaq. Bu malların hamısı Allahındır. Yəni, beytül malın, cəmaatın, müsəlmanlarındır. Və nəhayət rəvayət edilir ki, bir gün Səad ibn Əvvəqqas radiyallahu Məkkəyə gəlir. Ömrünün son günləri idi. Gözləri tutulmuşdu. Cəmat onun başına yığışır ki, duası qəbul olunan sahaba gəlib. Gəlin istəyimizi ona deyək, Allahdan bizim üçün dua eləsin. Hərə öz istədiyini ona ərz edir. Nəhayət birisi ona yaxınlaşır, deyir, Ey Əbu İshaq, niyə özün üçün dua etmirsən? Gözlərin açılsın. Savaba baxın, qardaşlar. Mənim üçün Allahın qəza və qədərinə dözmək və ondan razı qalmaq gözlərinin açılmasından daha xoşdur. Radiyallahu anh.